Kurany başlaýan sura, tamamy kitapla, asmandan inen kitapla, ýüz dört kitabyň hemmesiniň ylmy üýşüp duran sura, şony täfsirini tamam etdik. Bi jeleseden inşallah Sureýe Lokman, Sureýe Lokman Kuranyň ortaraklarynda, ýöne Sureýe Lokman, Lokmany Hakim Ullakan bir akyl, danyşmand adam ogluny kyrk ýyllap nasihat edip gezýär, Eý ogul, eýtseň eýle bolar, beýtseň beýle bolar diýip, şolary Allahu tebarek we taala şu Kuranyň içinde şu surada biziň üçin hem hekaýat edip aýtýar. Lukman ogluna eý diýdi, beý diýdi diýip, şolary inşallah şu suranyň içinde biz tefsirini öwrenerik, näme aýdypdyr we näme diýjek bolýar bize. Bijelesede biz Sure-i Lukmanyň owalky dersi bilen siziň hytmatyňyzda. Sure-i Lukmanyň owalky dersi biz eresede inşallah Sure-i Lukmanyň owalky iki aýatyny tefsir edip berjek. Göreliň Allahu tebaraka ve taala bize näme aýtjak bolýar ustada. Owalky iki aýaty şu Alif Lam Mim tilka ayatul kitabil hakim. Alif Lam Mim awalky aýaty inşallah muny mufassirleň däbine görä Sure Bakaraň awalynda şu Alif Lam Mim gelýär. Şu taýda gowy açyklap gürrüň ederik üstünde. Ýöne biziň gürrüňimiz bir jeresede inşallah Tilke ayatul kitabil hakim Şu aýala bir hakim kitabyň aýalary şoň üstünde inşallah gürrüň etjek. Muny bilmeden öňçe biz bir mugaddeme aýtmaly. Muň mefhumyny biljek bolsak, tefsirini biljek bolsak, öwünden bir mugaddema aýtmaly, şoň bilen biz inşallah bilip başararys näme aýtjak bolýanyny. Hop. Şu alem we jahan biz görýek, daşymyzda goýlupdyr, hemme zat iki teşkilat iki biz görüpdik. Şularyň hemmesi bir ýol, Hudaýy tanymadan çürim. Bir ýoly goýlupdyr ki, Hudaýy tanaýaýly. Kuran bir ýoly ki, şoň üsti bilen biz Hudaýy ibadat edip bilýek. Hudaýy bendelik edip bilýek. Ve şolaň ikisi biri-biriniň mugabylyna. Awvelki bilmeli zadymyz şu ki, tamamy dünýe bir tarafda, şu Kuran bir tarafda. Bir terezide çekilse, tamamy dünýäni bir başda goýsaň, Kur'any bir başda goýsaň, Kur'an ondan üstem çykýar, etek çykmaýar. Ha pes, Kur'any Allahu tebaraka we taala bizden üçin hem şunýak bir kitap edip inderipdir. Şu mowlatda Allah taala bir ýerde aýtýar, Elhamdülillahi fatiris semawati wal ard. Tamamy öwmeklikler Hudaý üçindir. Haýsy Hudaý? Asmanlary we ýeri halk eden, asmanlary we ýeri ýaradan Hudaý. Bu tarafda tereziň bir başynda külli dünýäni goýdy. Ýene bir ýerde aýtýar: "Elhamdulillahillezî enzele ala abdihil kitabe we lem yec'al lehu iwaja." Tamam öwmekler ol Hudaý üçindir ki, enzele ala abdihil kitabe. Öz bendesine kitaby inderdi. Kitap diýen Kur'an ha. Ha Kur'any inderdi. Bu tarafda da terezin o başynda Kur'an'ı koydu. Yani ilk bir terezi olsa kadim terezilerden bir başynda Allah Teala dünýäni goýdy, o başynda Kur'any goýdy. Beter bir muhim nokta. Alamy yaratdy. Şo Hudaý bir ýerde bize bir işi etme diýýär, nähi etýär. Bir ýerde bir işi et diýýär. Yani bize emr etýär. Bir ýerde towzih berýär, bir zat açyklap berýär. Bir ýerde beýan edip berýär bize. Bir ýerde bir zady tanatýar, tarif etýär. Bir ýerde gelýär, tafsil berýär. Tafsil, tabyin, towzih, tagriban hemmesi bir manarak Ýöne Allah Tagalaň Kuranynda, kitabynda şu zatlaryň hemmesi bar. Hemmesi Kuranyň içinde üýşýär. Şondan üçin insanyň zendegisinde, insanyň ýaşaýşynda Kurany düşünmeklikden, Kurany bilmeklikden, Kuranyň näme aýtýanyny öwrenmeklikden bir olakan iş ýok. Ýagny bir ynsan külli ömrüniň içinde şu Kuranyň näme diýenini öwrenmeklikden bir yzafa bir olakan işi ýok. Hiç bir zadyň, hiç bir işiň, hiç bir zat derejesi, ha öwrenmekligi, hulasa hiç bir zatda Kurandan ýokary geçmeýär. Kurandan öwe geçip bilmeýär. Bir adam zindegisi bir başda, Kurany öwrenmeklik, Kurany düşünmekligi näme? Bir başda näme diýip? Şonuň üçin Kuran Allahyň ynsana etýän hitaby. Allahyň bendesine etýän hitaby. Eý bendäm diýip başlaýar, ýerinden ol işi et diýär, ol işi etseň eýle bolar, ol işi etseň beýle bolar diýär saňa. Ha seni bir alemde ýaradypdyr, şu dünýäni goýupdyr, şu Hudaýy tanymadan çürim, öňünde-de Kurany goýupdyr, şu Kuran bilen öňe gel diýipdir saňa. Kuran sen eliňden tutup, şu Hudaýa garşyn äkitýä. Hudaý ike, haýsy Hudaý? Kähkeşanlar ýaratdy. Kähkeşan näni külle şu wagt biz birje nokta ýanjak bolupdyk, birje däne kähkeşanyň içinde. Kähkeşan diýeni şun ýanak millionlar kähkeşany bar. Ol Hudaý ikenämi asmanlary ýaratdy. Ol Hudaý ike ýeri ýaratdy. Biziň ýaşap ýören şu ýerimizi şo Hudaý ýaratdy. Ölmegi, direlmegi, ýaşamagy şo Hudaý ýaratdy. Merizçiligi, saglygy şo Hudaý ýaratdy. Şu jahanda, şu alemde her bir jandar, janly zat bolsa şonda Hudaý ýaratdy. Her ot-çöp bolsa, hemmesinde ýene şo Hudaý ýaratdy. Şu dünýäde şu zatlardan başga zat barmy? Dünýäni küllem bejerýän şu zatlar-da. Şu zatlaryň hemmesini Hudaý ýaradypdyr. Şu zatlaryň näzire işleýänini, şu bilen näzire berhord etmeli, näzire raftar etmeli, şony öwretmeden çürimde saňa näme öňde bir kitap goýupdyr, bir rahnema. Sen bir däne wesiläni alypdyryň, bergi wesiläni. Şu zatlary ýaradan Hudaýyň, hä, şu zatlary muhandisi halatda, eger muhandisi halatda bir adam muhandisiden baş çykarýan bolsa, bilýä şu jahan nähjire nazm bilen aýlanyp dur. Nagadar bir dagyk nazm bilen aýlanyp dur. Şularyň hemmesini näme şu Hudaý ýaradypdyr? Şu Hudaý aýtdy, sen şu iş etseň şu dünýäň nazmyny beham gurýaň diýýär. Şu näme bilen öwretdi? Kur'an bilen öwretdi bize. Pes Kur'an Şo Hudaýyň iberen zady. Ol Hudaý eke, şu zatlary ýaratdy. Hemme zatda şo Hudaýyň gudratyndan çykyp bilmeýär hiç wagtda. Hemme zatda ýene öwrülip şo Hudaýa garşy barjak. Hemmesi insan bolsun, beýleki heýwan bolsun, hemmesi şu öwrülip näme şo Hudaýa garşy barjak. Şu Kuran şo Hudaýyň kalamy. Şo Hudaý şu Kuranyň içinde bize buýurýar, gaýtarýar bizi, bize açyklap berýär, dastan aýtýar. Şu dastandan netije al diýýär. Şu dastan şeýle bolupdyr netijesi, sen-de eger şinýalak öwe gitseň, seňki-de şinýalak bolar diýip, Allahu tebärak we taala şeýdip aýtýar. Bir ýerinde gorkuzýar, bir ýerinde höwäslendirýär, bir ýerinde şowuk berýär, gowy görüpdir. Her ýerde makamyna görä bir zady saňa açyklap berýär. Bes insanyň şu suratda kulli zindigisi bir tarafda şu Kur'an, şu kitaby ki şu Allah iberipdir, o da bir tarafda bolýar. Şu jagat ýeri men Düşündirip bilen bolsam boljak size. Yani gowy aýdyp açyklap berip bilen bolsam boljak. Şom bir möhüm mesele, möhüm nokta. Yani şu dünýäni bir tarafda goýýak, Kur'any bir tarafda goýýak, näzire goýulýaşy. Yani biz aýtýak, Ha şu dünýäni kullen şu Hudaý ýaradypdyr. Bir dikkat etmeli zat. Ha şu dünýäni ýaradan Hudaý diýip bize aýdypdyr, şu kitap diýipdir, şu dünýäni öwretýändir saňa diýipdir. Rabbi sana bir ýol kökezýän zat diýipdir. Seni bir hidayet etýän bir ýola garşy äkitýän zat diýip aýdypdyr. Bes bu dünýäde şu Kur'andan ýokary bir Kur'an ýok, kitap ýok. Ha şu Kur'andan öwrenmekli öwde bolan bir kitap ýok. Hiç bir kitaby ýok ki biz Kur'andan möhümräk bolsun öwrenmekligimiz. Ynsandan ulakan mahlugy ýok Allah Taala. Hatta ynsan eger dogry gelse, islamyň ýoly bilen dogry gelse, ferişteden de ýokary çykýar derejesi. Biziň etigadymyza görä, ynsanlaryň pygamberiniň derejesi tamamy feriştelerden ýokary. Ynsanlaryň awamynyň derejesi ferişteleň awamyndan ýokary. Ýa ynsan derejesi perişdeden-de ýokary çykyp bilýär. Pes Allah Tagalaň iň ulakan mahlugy, iň möhüm mahlugy şu ynsan bolupdy. Ynsany Allah Tagala näme goýupdyr? Äwel şuny bileýin. Äwelki zat gürrüň etmeli akyl. Ynsanda bir agyl diýen bir zat goýupdyr Allah Tagala. Agyl diýen zadyň möwredinde sen her näçe ýyl, ýüzlerçe ýyl gürrüň etseň-de, muň gürrüňi tamam bolmaýar. Agyl näjire zat? Agyl diýeni ýogsam, bäzi ulamalara görä, şu kelledäki peýni. Hä, şu kelledäki peýni nagadar meger? Çekseň bir kilo-da çykjakka. Ynsanyň kellendäki peýni. Ýa bäzi ulamalar galp diýip aýtýarlar Kur'ana görä. Hä, galp meger nagadar andazasy bar, nagadar wezni bar. Şujagaz bir zadyň üstünde sen eger näçe ýüz ýyllap gürrüň etseň-de şuň gürrüňi tamam bolmaýar. Şu agyl diýen zady ynsan dünýäň yzynda istifade etse, dünýäden çürim istifade etse, men näme mineýin, nirde ýaşaýyn, nä forum ýaşaýyn, näme geýeýin, men şu wagtda adam sesimi näjre Amerika ibereýin, näjre filmimi Amerika ibereýin, men näjre o asmana çykaýyn, näjre aýyň üstüne çykaýyn, merrehiň üstüne çykaýyn, falan ýere çykaýyn, Şu zatlaryň üstünde pikir etdi ynsan. Şu zatlaryň üstünde akylyny işletdi. Akylyny işledip-de nirä ýetipdir şu ynsan? Ynsan şunuň üstünde pikirini işledip bir uçan diýen bir zat bejeripdir. Ha, akyl işledilýär ha. Akyl işletdi bir uçan diýen bir zat bejerýär. Uçan diýen zadyň içinde 300 nefer içinde oturýar. Şo üç ýüz nefer asmanyň içinde hiç bir gorkusy ýok, gaýgysy ýok, isteresi ýok. Aslan bir gymyllanak, titränak, şeýtdirip şo taýda iýibişip otyrlar asmanyň içinde. Hä şo uçany ynsanyň akly bejerýär şony. Ynsan agylyny işledende şonýanak bir uçan bilen asmana çykyp bilýär. Bir ajyp bir zat. Allah Tagalaň mahlugatynyň içinde bir ajyp mahluk. Näjüre şu zady bejermeli insan? Hä, näjüre aslan sen 200 ýyl, 300 ýyl mundan öň çaky türkmenlere şu zady aýt, eger ynansalar şuny. Bir uçan diýen bir zat bar. Hä, şonuň amma 300 ýany adamy asmana galdyrýar. Şu 300 adam gelýärler asmanyň içinde hiç gaýgysy ýok, zady ýok, şeýle iýip-içip otyrlar, biri bilen gülüşip otyrlar diýseň, hiç kimde ynanmaýar. Pes agyl diýen zat ynsanda Allah Taala goýupdyr. Heýwere bir ulakan zat we şuň üstünde sen her näçe gürrüň etseňde hiç wagtda muň gürrüňi tamam bolup gitmeýär. Ynsanyň hafyzasy hafyza diýen ynsanyň ýadynda saklaýan zady, ha. Hafyzasy ynsanyň bir ädesiň dänesinden kiçijek. Ynsanyň şu agyl peýnisiniň içinde hafyzasy bir ädesseň pişşik. Hop, şu ädesseň pişşik hafyza näme iş etýär? Bir ynsan 60 ýyldan ezafarak, 60 ýyldan kem diýmäli, 60 ýyldan ezafarak Kulli şu döwründäki görýän zatlary şu zahyr edip şoň içinde saklaýar. Bir ädesden kişijek zadyň içinde. A öňkülere aýtsaň, aý, adam sygjakmy oňa diýer eýýäm, gülerler şoňa. Ýöne şu ädesseň kişijek zat, ýani şu döwerekde näme görse, 60 ýyllap şu zatlar saklaýar şu. Halan wagtyda öwrüp getirip bilýär şony. Şu içinde saklaýar, halan wagt öwrüp getirip bilýär şony. Sen 20 ýyl mundan öňçe bir ýerde bir nahar iýipdirin, şoň tagamy şu wagt şony iýseň, eýýäm diýen, men şu wagt şuny iýipdim ha diýen. Bir atyryň ysini näçe ýyl mundan öňüçe bilipdirin, indi şony ys halynda bileňde diýeň, wah, şo wagt men şu atyryň ysini bilipdim diýeň. Aý, ýa şuňa meňzeş görýän zatlaň, bir adamy görýäň, aý, sen-ä şu kyýapaň tanyş gelýär diýeň, men bir ýerde gördümmika diýen sen diýip aýtýaň. Bir görýäň, on ýyl, on bäş ýyl mundan öňüçe bir ýerde görüpdirin şu adamy. Hä, şu adassyň kiçijek zat, şu zat gelýär, şu gadar zady öz içinde näme saklap durşy. Bir ajyp zat, ýogsam sen başarsaň bir ädesiň içine şu zatlary sokasyň, eger sokup bilýän bolsaň. Ýani ynsanyň hafyzasy şuň ýaly bir güýçli zat. Zahire etýä, bernama dökýä. Şu bernama görä-de ynsanyň gözüniň anyna getirýä şu. Ynsan Allahu tebaraka we taala iň äwwelki mahlugy. Iň derejesi ulakan mahlugy. Allah taala iň söýen mahlugy. Ynsanyň akylynyň üstünde gürrüňi tamam edip bolmaýar. Şu dünýäniň ýüzünde biz her zady ki görüpdik, şu wagt ihtira bolupdyr, jedid keşf bolupdyr diýip, şular hemmesi ynsanyň akylynyň bejeren zady. E, Penkäni görýän, lampy görýän, kulary görýän, kompýuteri görýän, guşyny görýän, bir guşy Jübiňde du nagadar işler etýä. Sen duran ýeriňde Amerika bilen kepleşip otyň. Çin bilen kepleşip otyň. Aksini ýer otyň, filmi ýer otyň şeýdä. Ha bir adam aýtýa saňa men diýe maşynymyň içinde otyn diýe, maşynymyň içinde otyň han diýe. O falan ýerde bir dostum bar, şoňa zat iberýän, aksi berýän, filmi berýän. Hatta zende filmler goýulýa bu wagt. Bir täze şebekelerde zende filmleri goýýar. Pes akyl ynsany eger dünýä garşyn istifade edende dünýäde bir saadet hoşbahtyga ýetirip bilýär ýartylary. Ýardy baý adamlary dünýäde hoşbahtyga ýetirýär, maşynjygynyň içinde oturýar, uçanjygynyň içinde oturýar, şeýtdiripdi hem merwen kepleşip otyr. Bir hoşbahtyga ýetirýär seni. Ýöne şuny Hudaýyň ýolunda istifade etseň näme etýär? Agyl, dünýäň ýoluny istifade edeňde, şuny ýanyk bir hoşbagtlylyga getirir. Şu gadar zatlary yhtira edipdir, şu gadar zatlary keşp edipdir, ýöne Hudaýa garşyn öwürseň näjire bolýas, agyl. Bir eserleň birinde gelýär, Allahu tebarek we taala akly ýaradanyna akla aýtdy diýe bärik bakdy etdi, bakdy diýe. Aňryň bakdy etdi, bakdy diýe akylly. Şonda Allahu tebarek we taala aýtdy diýe men izzet we jalalyma gasam bolsun, Senden bir giramyrak, senden bir şerifräk bir zat ýaradamak men diýdi Alla Taala. Seň üstüň bilen tutaryn, azap bererin, seň üstüň bilen-de nygmat bererin diýdi. Biz insanyň wujudynda Alla Taala akly goýupdyr. Agyl başarýa insany asmana çykarsyn, başarýa insany ýeriň aşagyna soksun. Agyl diýen zat şeýle bir ulukan zat. Hop, agyl Açyklajak bolsak aglyň oradynda, gürrüň etjek bolsak şahasy kän bolýar. Şon ylym kän, dünýäň ýüzünde ylym beter kän. Şu wagt iň ýokary ylymla ki ylahyýat bolsun, Hudaýy tanymak bolsun, bi nujum zatlar tanymak bolsun, ýyldyzlary, güni, aýy zat tanymak bolsun, ondan tut tä her bir otuň özbaşyna bir ylmy bar. Her bir çöpüň özbaşyna bir ylmy bar şu wagt adamla bir adam gitýär bir heýwanyň yzynda kulli ömrüni şo heýwany tanaýjak bolup şoň yzynda goýýar şoň borudynda kitap ýazýar oturyp şoň zendigisinden günde näme işler etýär näme duşmanlary bar näme dostlary bar näforum duşmanynyň öwünde durýar şu zatlardan näme gedilýär bir däne kitap ýazýar oturyp Ýagny her mowjudy, her bir janly zat ilkinç dünýäň ýüzünde bolsun, şuňa görä ylym bar adamlarda. Şuňa görä fän bar, sängat bar. Şuňa görä hatda yhtyralary edipdirler her heýwana görä. Oturypdyrlar şu heýwanlardan çürim iň bärkisi özüňiz görýäňiz şikarçyla awa gidenlerinde guşlaryň sesini çykarýarlar bir zat bilen. Näme şu guşlary üşürmeden çürim. Akyl işledipdirler, şondan çürim bejeripdirler şony. He ynsanlar şu gadar merje bar, mesler bar, şu gadar kitaplar ýazylypdyr her zadyň mowzudynda. Dünýäň ýüzünde milliardlar kitaplar ýazylypdyr. Ynsanlar näme? Akylyndan istifade edip, akylyndan haýyrlanyp şu zatlary ýazýar. Şu akly indi sen Hudaýa garşy öwürseň näme iş eder şu akyl? Ynsan şu dünýäden çürim şu gadar istifada edip, şu gadar saadata, şu gadar keşfe, şu gadar yhtyra ýetipdir. Indi şony Hudaýdan çürim, ahyretden çürim şu akylyny istifada etse, ynsanyň akyly näjüre bolar? Bir ebedi bir saadata, hoşbagtlyga ýetmermi? Hudaý ýolunda istifada etse, hiç wagtda bir tükenmez bir hoşbagtlyga ýetmermiş ynsan. Dünýäňki özüne görä fani tamam bolýar gitdi hoşbahtysi. Ahyratyň ýöne hoşbahtysyna tamam bolma ýok. Bir adam kulle hemme gamyny, hemme akylyny, zadyny, nefsini Hudaýa tabyk edip, Hudaýyň ýoluna goýsa, şu adam hiç wagtda betbahtyga giriftar bolmaýar. Hiç wagtda zindigisinde tykylmaýar, darykmaýar, zindigisinde gir etmeýär. Bombasta etmeýär. Hiç zatdan gorkmaýar. Hudaý men bilen bolsa, men nämeden gorkaryn? Hudaý men bilen bolmasa, men nämeden gorkmaryn? Ha, insan Hudaý bilen bolandan soňra näme muşkeli bolup biler? Näme muşkeli bolsa, şu jahany, şu dünýäni ýaradan Hudaýa aýdar oturar, "Eý, bar Hudaý, sen meň Hudaýym, sen Halygym, sen ýaradan Hudaý, sen, sen muşkelleri özüň hal etýän Hudaý sen, meň muşkelimi hal edewür. Meni bu muşkele gereftar etmäwür. Men şu wagt darygyp durun." Bir adam gaharlanýar. Ýa bir adam razy bolup hoş bolýar. Bir adam gülüp dur. Bir adam aglap dur. Bir adam gelýär. Hoşbagtlyk ihsas etýär öz içinde. Men hoşbagt adam diýip ihsas etýär. Bir adam öz içinde men betbagt adam diýip gezip dur. Şu ihsaslar, şu derkle öz içinde tapylyp dur bir adamyň. Utanmaklyk diýen zat tapylýar insanda, haýa etmek diýen bir zat tapylýar. Käde wagtlar bir heýejanly tapylýar ynsanyň içinde. Şu zatlar hemmesi ynsanyň nebsinde bar. Şu ynsanyň nebsindäki zatlary bir adam düşünip bilýärmi şuraň nä forma işleýänini, nä forma zatdygyny? Bir duran bir et, bir näçe ýerinde sunk bar. Şu zat gelýän ämeti içinde bir gaharlanmak diýen bir zat tapylýar. Şuň içinde bir hoş bolup razy bolmak diýen bir zat tapylýar. Şuň içinde bir hoşbagtlyk diýen bir zat, betbagtlyk diýen bir zat tapylypdy. Hemmesi şuň öz içinde tapylyp duran zat. Özbaşyna bir alem. Aslyn şu dünýäň küllisini üýşürseň, dünýäde her nämeýki bolsa şu giň dünýäde hemmesi ynsanyň içinde-de bar şu zat. Ýani şunýanak bir keşp bolmadyk özbaşyna bir ajyp bir mahluk. Hatda şu möwletde bir adam kitap ýazýar, insan tanylmadyk bir jandar diýýär. Insan bir tanylmadyk mowjud diýip ýazýar. Şu wagta çenlin ylymla, ilmi rawanşynasy şu gadar pişraft etdi diýeli, şu gadar iddia et diýeli, häzir onda da insanyň nämedigini tanyp bilmän ola. Iň bärkisi meselem, iň bärki Hazrat Ömer dagyň ay gezip gören ýerine etýän işleri. Hazrat Ömer bir gün Medinede menberiň üstünde otyr hutba edip, şonda Hazrat Sariýe leşkeri bilen Hemedanyna gelipdi, Iranda. Eý, Saryýa, dagdan habardar bol, dagdan habardar bol diýip gygyrýar. Şonda Saryýa-da gygyrýar, şonda Esma'u sawta amiral mu'minina yuhadziruna al-jabala. Sariýa aýtdy, men Hazreti Umaryň, Amirul Mu'minin Hazreti Umaryň sesini eşidip durun, bizi dagdan gorkuzyp dur diýe. Hemedanyny gezip beren ýerinde. Ýani şu zady siz açyklap bilýäňizmi? Näzre bolýar, ittifak näzre düşýär. Näforum bir adam Medinede oturan ýerinde hiç bir owak guşy ýok, mahwara ýok, telegram ýok, hiç zat ýok. Şo ýerde oturan ýerinde gygyrýa, sarýa-da hemedanyny eşdip otyr. Ittifak düşen zat, hiç kim inkar edip bilmeýä. Näzir ittifak düşüpdir ýöne. Näforum bolupdyr şu zat. Allah bilmese biz bilip başarmaýak. Ynsanyň näfsi şunýanak bir tanylmadyk zat. Hiç bir adam-da muny keşf edip bilmeýär nä forum bolany. Ynsanyň ruhy we Allah Taala ynsany ruh diýen bir zat goýupdyr. Şo ruh ynsanyň içinde bolansoň, insan rahat aýak üstünde gezip, ýörüp gezip be. Ynsanyň Fikri şu ruh bilen işleýär. Pikir etýär, muadyla hal etýär, mesele hal etýär, riýazyýat okaýar, riýazyň gyn-gyn meselelerini hal etýär. Şu ynsan oturyp-da bir keleme yhtira etýär özünden, bir keleme bejerýär, bir ferhenk bejerýär, bir resim bejerýär özünden oturyp. Ha şu ýaňky ruh şu ynsanyň içinde bolansoň. Ýaňky ruh şu ynsanyň içinde bolansoň, ynsan bir entek zatlary ýadynda saklaýar. Bir entek zatlary hyýalyna getirýär, bir entek zatlary adam tasawwur etýär, wah, men şeýle bolsa näjire bolardy diýip, öz ýanyna akylyna şu zatlary getirmä durýar. Ynsanyň içindäki äzalary, meri diýe, işim ýok, me'de diýe, ynsanyň gudede lenfawi diýe, näme diýe, şu zatla tamamy zatlar iki ynsanyň içinde işläp dula, şularyň hemmesi näme? Şu ruhuň üsti bilen. Şo ruh şo ynsanyň içinde bolansoň, ýaňky ynsanyň kebedi, ynsanyň tiroidi, hemme zady näme? Şu ruh bilen işläp dur. Eger Allahu tebaraka we taala öz emdadyny, öz kömegini kesse, ýa şu ynsanyň ruhuny ynsanyň içinden çekip alsa, ynsanyň ruhuny çekip çykarsa, şu bedeniň içinden, şu galybyň içinden çykýar o. Şonda näme ittifak düşýär? Şo sada ähli hana wadasy, eýýäm ýört ýele git ýele iki galyp ýak getir ýele goý ýele üstünde şuň ýiti porsyp almasyn diýip. Ýaňja şu adam şu öýüň içinde kepläp otyrdy, gülüp otyrdy, şuhy edip otyrdy, ýaňy ämr edip otyrdy, nähý edip otyrdy, adamlary düşündirip otyrdy, kep düşündirip otyrdy. Şu adam indi özi şu jany durjak bolsa näme, şu bedeni durjak bolsa, porsyp bolsa iki galyp ýak ehtiýajy bar. Hudaýymyň emrindendir, alemi emrdendir. Wa ma utitum minel ilmi illa qalila. Size bir azajyk ylymdan yzafy berlen nädir? Ruhuň nämedigini bilýän nädirňiz? Ýöne şo ruh şu işleri etýändir. Şo Hudaý şo ruhy şu insanyň wujudynda goýupdyr. Ruh bolup durmaklygy bilen insanyň kebedi Bir lähzede bäş müň däne wezipani bitirip oty. Ynsanyň kebedi bäş müň iş etdi ynsanyň içinde. Şo ruh bolansoň, ynsanyň gözi 800 müň däne rengi bir-birinden saýlap hemmesini teşhis berýär duran ýerinde. Ynsanyň iki däne gözi 800 müň däne rengi bir-birinden saýlapdy teşhis berýär. Ýöne şu ruh bedenden çykanda ýaňky kebet näme derde degýär? garalyp ýatan bir et bolup galýar. Ýa-da iki däne göz näme derdi degýär? Iki däne bir derdi degmeýän bir togalajyk gulak bolup galýar. Ynsanyň ruhy şunýanak bir hereket berip otyr ynsana. Ynsan akylyny işledip, keşf edip, ihtira edip bilýär. Şu ruh çykandan soňra ýöne şu ynsan ýa-da iki däne galyp bilen ihtiýajy bolup durýar. Ýeriň gyzgyny ynsany dargat ýowa berýär. Ynsanyň jesminden gürrüň etjek bolsak, bedenden gürrüň etjek bolsak, ynsanyň bedeniniň wäzini, agramyny ýüze ýetmişi suw. Ynsanyň haftat derset wäzini suw diýip aýtýarlar danyşmetler. Hop, vücudynyň içinde bir azajyk ahen bar, demir bar, aheniň kem bolupdyr, kem huny tutupdyryň, näme edipdiriň diýip aýtýarlar. Bir azajyk bir Ynsanyň wujudynda bir kalsium bar, bir azajyk protein bar, bir edafa zatda däl. Ha şu zatda şu ynsanyň bedenini bejerip dur. Ýöne biz görýek taryhda bir adamla gelipdir, ol ham pygamberle kulli taryhy üýtgedipdirler. Taryhda bir hareketleri edipdirler, insanlar hidayet edipdirler, ahlaklaryny dogurlapdyrlar, bir bedenin, bir cismin, şu bir 70 170 su bolan bir bedenin edip biljek işi de. Kim pygamber aleyhissalamyň kyýanak bir garynyň dörtden birinde, ýagny nahaýat ýigrimi üç ýylyň içinde şon ýana hareket edip bilýär. Şo garaňkylykda dünýäň hemme ýerini jahalet, şirk, garaňkylyk alyp duran wagtynda şo pygamber ýigrimi üç ýylyň içinde külli islamy getirdi, näme etdi? Şarga garba hemme ýere ýaýratdy, goýberdi. Şojagaz jeset, şojagaz beden, hemme pygamberler-de şu jeset bilen ýaradylypdyr. Şu jeset şu işleri edip bilýär. Insan ýöne zyýankar insan, zerer çeken betbagt insan öz gadryny, öz gymmatyny bilmeýär. Şu öz bir mahlugy ki Allah Tagala meň mahluklamyň içinde meň bendelemiň içinde meň yaradan zatlamyň içinde iň derejesi olokan iň sylagly zadym diye şu öz sylagyny öz bilmeye. Öz şu derejesini öz caygahyny name öz bilmeye. Bir adam gelýär olsam name diye Biz ýaşaýok iýmişmeden çürim diýýär. Oň tamamy hemme gamy, hemme tamamy pikru zikri iýmek, içmek, geýmek. Milletiň öwünde bir gabarynmak. Iň etek derejesi. Ýani bir akylly adamyň akylly adam bir azajyk pikirini işledende, bir az akylny işledende iň etek derejesi. Ýaňky adam heýwan bilen näme fark etdi? Şu insanyň bolup durşy küllen bir raz, bir ser, hiç kim keşf edip bilenok. Insanyň ruhy bir raz, bir bilinmeýän zat insan, tanylmaýan zat. Insanyň jismi, insanyň nefsi, hemme zady insanyň näme? Hatta asaplary, asaplary Ynsanyň kalby, ýüregi, hemme zatda näme ynsanyň bir tanylmadyk zat. Ölüm diýen zat näme? Şo biz ölüm adam ölýär. Hop ölüm diýen zat näme? Aýa kalbyň durmaklygymy? Kalp dursa adam ölýärmi? Bir tulamalary bejeripdirler kalby mesnuwi diýip. Gan sen damaryň içinde aýlanypdy, ýöne ol adam ölüpdir. Biz kalbyň durmaklygy ölüm bolmaly. Ýa ynsanyň magzynyň durmaklygy ölümmi? Ony diýseňdeki mergi magzy bolupdyr, ýöne ýaşap dur şu adam. Jany bar diýilýär häzir. Hem mergi magzy bolanda oň äzasyny satyp bolmaýar alyp, boşadyp bolmaýar oň içini. Bes bir de ölümde. Ölümiň hakykatyny biz bilmeýäk. Bir adam öldi diýip, hop näme bolupdyr ölüpdir, şu näjre öldi. Ölüm diýen näme aslan? Şu wagta çenli hiç bir adam şuňa jogap berip bilenok. Gündeşiň pikirinde danyşmentli, ýylba-ýyl şuň üstünde tahkyk edip, tahkyklaryň köpeldip otyla, ýöne häzir-de şuň nämedigini bilenokla. Ýa insanyň uky diýen zat, ýatmak diýen zat. Sen bir insan bir tanylmadyk zata. Ýaňky zatly dursun fakat uykusynyň özüni göreliň uykusy näjire insanyň. Insan bir garan kotoň içinde ýatýa. Ýöne o asmanlarda ýaşapdy. Garan kotoň içinde ýaty, asmanlarda bir ýakty ýerlerde dostlary bilen baglaň içinde ýaşapdy. Jennetleň içinde ýaşapdy. Iki adam bir otoň içinde ýaşaýy ýatýa. Ikisi bir otokda ýaty. Bir ýerde ýatyr, hatda bir düşekde ýatyr. Ýöne biri dişinde asmandan gaçyp otyr, hä sugut edip otyr bir zatdan, daşyny ýylanlar alyp otyr, daşyny it möjek meý alyp otyr. Hä ýa ogry ölüpdir dişinde, şondan üçin dişinde aglap otyr ukyň içinde. Hulasy daşynda duşmanlar üýşüp otyr. O bir gapdaldaky ýatanda öz dişinde hoşbagt, Öz dişinde bir gyzyldan bir tagtyň üstünde oty, daşyny küllen hyzmatkarla galyp dula, näme diýseň diýeniňi etjek diýip, ikisi bir otagda ýaty, ýöne her gaýsy bir diş bolup ýaty. Insanyň şu uky diýen zadynyň öň hatda biz bilemizak näme diýeni. Ke biz tefsir aýdyp başlamyzda şu uky da gelip başlaýar, şeýle. Ýa ynsanyň görýän düýşleri, görýän roýalary, şular nämedigini bilemizok, hiç kim keşp edip bilenok. Bir adam şuny ynsanyň şu kellesinde bir zat goýup film alyp bilýärmi şu ukusy näjiredigini? Hiç bir adam şu wagta çenli elmi tip, elmi pizişki şygat öwe gideni bilende näme? Şu zatlaryň hiç gaýsyny bilenok. Allah Taala aýtýarsam, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Size o yzapa ylym berilenak, bir azajyk ylym berildi, on bilen gelip özüňizi gabyrylypdy etda edamaň. Birden-de Hudaý ýok diýipdi etda edamaň. Birden-de bu kitap, Kur'an näme bolupdyr, bi müň dört ýüz ýyl mundan öň çäňki diýipdi birden etda edamaň. Azajyk ylmyňyz bardyr. Bir adam Şu wagt akseren danyşmentli, garby danyşmentli ýa biziň jowalymyz, danyşjylarymyz gelýä, Kuran bilen ters bolýa, Kuran bilen muhalyf bolýala birentekler. Nämeden çürim? O diýä ylym bilen ters diýä. Ştahan dikkat ediň ha. Ylym bilen ters diýä Kuran. Elme ruz bilen ters diýä. Hop, elme ruz diýen näme? Bir zady bilipdir, bir zady öýetipdir. Kuran aýtýar, o adamla näme aýtsalar gümanyň üstünden aýtýandyr diýýär. Meselem, agay Darwin geldi, insanyň aňyrsy meýmundan, meýmenekden diýdi. Aňyrsy meýmundan diýdi. O adam Hawa jennet o, cehennem o, näme bilen hemmesi ýalan diýdi, bilen hemmesi hiç diýdi. Muny näme etdi? Bir ferziýe, bir güman bilen aýtdy. Muň üstünde tahkyk etdiler, tahkyk etdiler, ahyr şu wagt ýetdiler, aga bir ýalanmyşdyk biz. Yştyba fikirmişdik. Hop, indi şu wagta çenli, hatda şu wagtda biziň jowallarymy, danyşuwlarymyz allanyp şuň üstünde, Aý, Kuran diýe yştyba aýdyp otyr diýe, bi diýe, adamyň aňyrsy meýmunmyşdyk ki diýip aýtýar. Kepläni şeý diýe. Öz ylmy ýetmedik zady Kuran oň häzir ylmy ýetmedik hakykaty aýdyp oty. Oň häzir bilmeýän hakykatyny aýdyp oty. Özi bilmänseň Kuran açdybam ha diýýär. Ha men bilmeýän nimede? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Size bir azajyk ylym berlendir, kän ylym berlen nädir? Ony bilmeýä. Kurany açdyba diýip oturýarsam. Ýagny men bilemak diýme, ol adamyň gynyna gelýär. Hop, insan Eger kitapsyz, eger hidaýatsyz hiç bir ýol kökezýän bir zady bolmasa, eýem azaşýar gitýär. Insan eýem gumrah bolýar gitýär. Insan eýem ýoluny ýitirýär. Insan täetdi etýär, häddinden aşýar. Insan tajawuz etýär hakyndan. Insan gelýär, öz maly däzady alýar. Ynsan gelýär, başga kişiň malyna göz tikýär. Ynsan gelýär, başga kişiň hakyny depeleýär. Näme? Şu hidaýat bolmasa, şu kitap öwünde bolmasa, belli bir ýol bolmasa, şu ynsan eýýäm azaşyp gitýär. Ýöne şu ynsana Allahu tebaraka we taala Kur'any berdi, içinde emr etdi. Eý bendem şu işi et diýdi. Içinde nähi etdi, şu işi etme diýdi. Ha açyklap berdi. Içinde kän habarlary, gyssalary aýdyp berdi saňa, hekaýatlary aýdyp berdi. Şu hekaýatlar bilen sen netije alsaň, sen näme? Dogry netijä ýeteriň diýdi. Şu zat dogry, şu zat dogry dä. Şu zat jaýyz, şu zat jaýyz dä diýip, şularyň hemmesini insana Allah Taala aýtdy. Şu zaty sen etseň Allah razy bolýar, şu iş etseň razy bolmaýar diýip aýtdy. Täkenämi insan gumrah bolup gitmesin. Şol ynsanyň ähtiýajy bar, ynsanyň niýazy bar. Ynsan türkmen aýtýar, sylagyň bir başy näme gorkudyr diýýär. Ynsan gorksa, filaýa. Gorksa näme diýen etdi. Kuranda bolsa Allah Taala jahannemden gurrun etdi. Näme diýip? E bir misal. Bir adamyň meraza gandy bolsa, diabeti bolsa, Ki Allah saklasyn we tutanlara da şifa bersin Allah Taala. Hewre teleke dert. O bir adamyň merazy gandy bolanda şu adam indi halwa hewat etdi. Ya şirniye bir süýji zady hewat etdi. Biraz açyk alyp iýýär şony. Alyp iýende baş aýlanma durýar. Näme? Ýa-ki gandy galyp ugrady. Ozan muňa aýtýarlar sen gandyň 400-den galypdyr diýýärler. Ýene biraz açyk iýseň gözüň kör bolar diýýärler. Şu adam näme etdi? Çekinýär. Ýogsam isläp otyr, hewas edip otyr. Şondan çekinýär. Ha, näme baýys boldy şuňa? Ýaňky gorky baýys boldy ha. Kur'an'da da Allah Teala azaba gyzaýa, jehenneme gyzaýa, kenäme insan bir azajyk ýaňkyň kyýany gorksun, öz öwüne geçsin. Bes Kur'an insanyň kulli zindigisinde gerek zat. Insanyň kulli zindigisi bilen näme deňlik etýär? Wagtymyz tamam boldy nädir? Näşde ýok ol? Üçde ýok. Üçde ýok. Allahu tebaraka we taala aýtdy Ar-Rahman allamal Kur'an. Ar-Rahman Allah tagalaň öz syfatlarynyň biri. Allah mehriban, Rahman dünýäde hemme mahlugatyna nygmat berýär. Kur'any öwretdi. Yzyndan aýtýar halakal insan. Edamdan aýdyp durmaýar. Insany halk etdi. Awwel diýe Kur'any öwretdi diýe, ondan soňra hem insany halk etdi diýe. Insany ýaratdy diýe. Meger insan ýaradylmadan öňçe Kur'an öwrenip bilýärmi? Ýaradylmadan öňünçä ynsan Kurany öwrenip bilmeýär ki, näme aýtjak bolýar bize şu sada? Bize şuny aýtjak bolýar ki, eý ynsan, eý bendäm, Kuran bolmasa seň hiç bir erzeşiň ýokdur diýýär. Kurany sen emel etmeseň, Kurany öwrenmeseň, Kurany düşünmeseň hiç erzeşiň ýokdur sen diýýär. Hiç jaýgaň, derejäň ýokdur diýýär. Sen hiç diýýär. Sen şu Kuran bilen adam bolup dörendiň diýip aýtýar. Ynsan Kurandan daş olanda bombasta ruhyýa ýetýär. Bombasta ruhy diýeni absurdigi tutup ugraýar. Munzewi bolýar. Jamiýede kullen özünden bizar bolýar, hemme zatdan bizar bolýar. Bir adam dünýäň yzyna düşüp gidiberse, garaňkylyga çümýär. Ýoluny tapmaýar, azaşýar. Şu wagt şaýat zahyrynda bir hoşbagt adam ýaňa hoş adam ýanykdyr. Ýöne oň adamyň ýüregi sykylyp durandyr hemişe. Hiç wagtda ol adamyň ýüreginde bir aramyş ýokdur. Şu Kur'an insany şu garaňkylykdan çykarýar, nura garşy äkitýär. Şu insany hidayet etýär, dogry ýoly kökezýär şoňa. Dünýäň ýüzünde her kitaby görseň, her kitabyň içinde gowy zat-da bar, teleke zat-da bar. Her kitabyň naksy-da bar, kemaly-da bar. Her kitapda bir işiňe ýaraýan zat-da bar, ýaramaýan zat-da bar. Ýöne Kuranda o zat ýok. Kuranda zalikel kitabu la raybe fih. Hiç bir şekki ýok. Hiç bir naksy ýok, hiç bir helali ýok. Hiç bir gumrah etmeklik ýok o Kuranda. Sen her kitaby okysaň biz gorkýak ahulla aýş jowallaş kitaby okyp birden azaşamasyn diýip. Her kitapda bar şu tafylýa şu zat. Agida mergut kitaplarda beter muhim tafylýa eýem sen azaşdyrýa goýberýä. Ýöne sen Kurany aç öňde okyda otur hiç kim hiç zat diýip bilmeýä saňa. Şony hiç wagtda muň üsti bilen gumrah bolan adam ýok. Muň üsti bilen bir ýoluny ýitiren adam ýok. Şu Kur'an Bir Hakim, hikmetli zat. Hikmetli zat. Hikmeti näjire? Kur'an eger 7000 sähfe bolsa, adam eýem ýada artdy. 604 sähfe Kur'an. Kullen Osman Taha hatla 604 sähfe. 7000 sähfe Kur'an bolsa eýem ýada artdy seni. Her zat açyklap açyklap giden bolsa eýem ýada artdyň. Ýa her pullan täze kitaplaryň kyýanak meselem fesil-fesil, bap-bap edilen bolsa, her gaýsyny özbaşyna tefkik edilip açylyp mowzularyny juda edilip goýulan bolsa, onda sen näme diýerdiň? Aý bu mowzuga men işim ýok, repti ýok maňa diýerdiň, başga ýerini okaýan diýerdiň. Kurany ýöne Allah Tagala şu alemi jahany ýaradan Hudaý senden çürim tenzim edip iberdi. Sen näme? Sen şony oky, sen şony öwren, şoň üsti bilen hidaýat bol-da, ýoluňy tap. Şu alemy Men ýaradandyryn. Meň ýaradan zadymda hiç bir nagys ýokdur diýýär Allah Tagala. Şu nagsy ýok zadyň içinde istifade edip ýaşajak bolsaň-da, Kurany öwren diýýär. Ahyrky kepşi möwretde Allah Ulukan Allah Ulakan diýenim bu forum ulakan däl. Derejesi ulakan Allah. Şu alem şu Allahyň ýaradan zady. Şu gurruň jembendisi. Şu alemi jahan şu Allahyň ýaradan zady. Kur'an şu Hudaýyň kefi. Bize iberen näme kelamy sözi. Alem mahlugy, Kur'anda näme? Sözi. Bu dünýäde bolup duran ittifakla hemmesi şu Hudaýyň etýän işleri. Ýani aleme jahany ýaratdy. Kur'anda öz aýtýan sözi, bu ittifaklar ýeke düşüpdi, bulaň hemmesi şu Hudaýyň etýän işleri. Agyl diýeni Ynsanda bir akyl goýdy çenemeden çürim. Çeneýe akyl bilen. Şu näjire, şu dogrymy, şu galatmy akyl şo çeneýe. Ynsanda bir fetrat diýen bir zat goýdy, bir arassa bir zat, bir de ynsanyň hasysasy. Hop. Allah Tagala Kur'an'da näme gelen bolsa şony etýär. Allah Tagala näme etse de şo Kur'an'da gelipdir. Bulan ikisi deň okydy. Yani näme etse Kur'an'da gelipdir, Kur'an'da näme gelen bolsa da näme, şonu şu Hudaý etýär. Ýaňky hawadysda da hemmesi şu Hudaýyň mahlugy diýdik. Agylla Kur'an bilen hakykat ilmi, hakykat ilmi, her bir ilim diýilip duran zatda, hakykat ilmi, ki ilmi nujum bolsun, her näme ilim bolsun, şoňa ýeten bolsun, şolaň hemmesini Eger diýe meselem hakykat bolsa Kur'an bilen ters bolmaýar. Kur'an bir aýaty bilen de ters bolmaýar hiç wagt. Näme diýip çon şu alem şu Hudaý ýaratdy? Şu Kur'an da şu Hudaýyň kefi. Alemi ýaradan Hudaýyň kefi. Tamamy düşen ittifakla da näme şu Hudaýyň etýän işleri diýdik. Insanyň akly şon näme diýe? Şu Kur'an bilen şu ylym diýe ikisi deň diýe. Ikisi mutabyk bir-birine ters diýe. Şon bilen de adamyň fitraty Aramyş tapýar. Bir rahat diýen näme? Ýetýepes. Hiç wagtda Kuran bilen ylmyň arasynda bir tanakuz ýok. Ha, şu Kuran aýaty hakim, bir hakim kitap, hiç bir zadynda bir tanakuz we ters çykmaklyk diýen zat ýok. İnşallah geljek dersde hedayet bilen muhsin adamlaryň syfatynyň bolýandygyny inşallah gürrüň ederik. Işlemeseň saňa hak bermeýärler, pul bermeýärler, aýlyk bermeýärler. Amel etmeseň ejre ýetişmerin. Bir hekaýat edilipdir, bir adam Beni Israilde 70 ýyllap Hudaýa ibadat edipdir. 70 ýyl Hudaýa ibadat etýär. Allah Tagala şu adamy Bendesiniň derejesi ýokardygyny pereşdelere kökezjek bolýar. Ondan bir pereşdäni iberýär şu adamyň ýanyna. Ozam o pereşde baryp aýtýar oňa, Eý, abed adam, eý, ybadat etýän adam, sen bu ybadat bilen behişde girip bilmeýäň diýýär. Ozam ol adam öwrülip, ýaňky pereşdä aýtýar, Biz ybadat etmeden üçin, bendelik etmeden üçin ýaradyldyk. Biz bendelik edeýli, Allatagala galan näme etsin diýip aýtýar. Näme etjek bolsa edasin. Biz bendeligimizi etjek fagat diýýär. Şonda o perişde öwrülip gelende Allatagala soraýar ondan, Men bendäm näme diýip diýýär. Şonda o perişde aýtýar, Eý bar Hudaýa, sen özüň gowy bilýändirin. Men saňa aýtmany ony niýaz ýok diýip aýtýar. Behişde ýetişerinmi kadise, Hudaýa ýetişerinmi kadise? Ol adam ýöne ýatan ýerinde bir mahal zatlar umyt edip ýatan adamdyr diýýär, ýatan ýerine hyýal bafy edip ýatan adamdyr. Bir adam zähmet çekip ýetişerin diýse, ol adam bir mustagny adamdyr, baý adamdyr diýip aýtýar. Hasan rahimehullah, Hasan Basri aýtýar, Bir adam emel etmäni, hiç ybadat etmäni behişdi dilese, o heý ora bir olakan günähe murtekep bolup bilen adamdyr diýip aýtýar. Bir adam ýöne hakykat, hakykatyň alamaty emeliňe bakmaklygy terk etmekdir diýýär. O emeli ýa sahlengaryny terk etmeklik dädir diýip aýtýar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtýar: Bir akylly adam ol adamy ki, nebsini etek urýa, ölüminden soňra mundan çürim amel etýändir. Ahmak adam ol adamy ki, näme, nebsiniň yzyna düşüpdi, eý, bar Hudaýa, men-ä şeýle boldum, özüň bagyşlap gör diýip aýtýa. Eý, Allah Tagalaň özi bagyşlar geçer diýip aýtýa. Ýöne nebsiniň-de yzyna düşüp, hiç talaş edenak, hiç amel edenak. Wessalamu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh. Nefere bir alhamdulillah okuýaryn.